Prelūdija jaunam sapnim. Jūs esat noslēguši tūkstošiem vienošanos ar sevi, ar citiem, ar savu dzīves sapni, ar dievu, ar sabiedrību, ar saviem vecākiem, ar savu laulāto draugu un saviem bērniem. Taču vissvarīgākās ir tās vienošanās, ko esat noslēguši paši ar sevi. Tajās jūs formulējat to, kas jūs esat, ko jūtat, ko domājat un kā jums jāizturas – un tās veido to, ko sauc par personību. Vienošanās tekstā jūs rakstāt, tas esmu es, tas ir tas, ko es domāju, kam ticu. Ir lietas, ko es varu izdarīt, un ir lietas, ko es nevaru izdarīt. Tā ir realitāte, bet tā fantāzija. Tas ir iespējams, bet tas nav. Viena vienošanās vēl nav nekāda problēma, bet mums to ir daudz, un tās liek mums ciest un vilties dzīvē. Ja gribat, lai jūsu dzīve būtu prieka caurstrāvota un piepildīta, jums jāspēj atrast sevī spēku, laust šīs vienošanās, kas turas uz bailēm un valda pār jums. Baiļu radīta vienošanās prasa no mums daudz enerģijas. Mīlestības dēļ noslēgt vienošanās ne tikai neprasa no mums enerģiju, bet pat vairo to. Katrs no mums ir piedzimis ar noteiktu spēku rezervi, ko mēs katru dienu atjaunojam atpūšoties. Diemžēl mēs patērējam visu savu enerģiju, lai noslēgtu šīs vienošanās, un tad, kad tas izdarīts, lai tās ievērotu. Tās izsūc mūsu spēkus, un mēs sākam justies bezspēcīgi. Mums ir tieši tik daudz spēka, lai izdzīvotu, jo lielākā daļa mūsu rūpju ir ievērot noslēgtās vienošanās, kas mūs iesprosto planētas sapnī. Kā lai mainām dzīves sapni – ja mums nepietiek spēka mainīt pat vismaz nozīmīgāko vienošanos. Ja spējam pamanīt, ka vienošanās ir tās, kas valda pār mūsu dzīvi, un ka mums nepatīk šīs dzīves sapnis, mums jāmaina vienošanās. Kad beidzot esam tam gatavi, četras ļoti spēcīgas vienošanās palīdzēs mums laust pārējās, bailēs noslēgtās vienošanās, kas noplicina mūsu spēku krājumus. Ikreiz, kad jūs laužat kādu vienošanos, visa enerģija, ko esat patērējuši, lai to noslēgtu, atkal atgriežas pie jums. Ja pieņemsiet šīs četras spēcīgās vienošanās, tās dos jums tik daudz spēka un enerģijas, ka jūs spēsiet izmainīt savu sen noslēgto vienošanos sistēmu. Lai pieņemtu četras vienošanās, vajadzīgs liels gribas spēks. Taču, ja spēsiet sākt dzīvot saskaņā ar tām – Jūsu dzīve krasi mainīsies. Jūs redzēsiet, kā Elles drāma pazūd jūsu acu priekšā. Jūs vairs nedzīvosiet Elles sapnī. Tā vietā jūs radīsiet jaunu sapni, paši savu debesu valstības sapni.